mongso budu wis kono do kuat-kuatno aku wong tua sing ora kuat ki geger ha kudune ki ya jaga ki ya jagane aku dunia ya emangnya sing tua turu kok sing nongkon, kon melu turu ana apa-apa luweh dadi parang buku wong sing ngarepe do turu kok awake dhewe sak penake eh. kancane do turu ya turu. Nek kancane do melek ngono ya melek. Hmm? Gusti Mutri Gonggo mana ini? Kekaya apa? Kepiye toh gue empun dosa mitilem. aja seru-seru le omong kuwi nek do tangi. Ora, ora ora nek tangi. Kowe aja kuwatir ayo diterusake nggone padha goleki sinuwun Pancawati tak gawane ning Alengka. Sing ati-ati lho, aja nganti krasa nyuwara seru-seru ndak mengko do krasa nek ana wong mlebu do tangi. Ditututi Gusti Mulya. pancen arep ngejak dolanan ya dolanan bagong gak jati cok ngesaki kertu eh gong dolanan gong wah mah kertune di obrak-abrik anakku eh wong tok tak nggo pai eh. aku nek pai menangan terus terus sapa dhewe oh ayo <laughs> kurang wong dolanan meso ora kuat dhewe mripat kowe ganjel-ganjel. Colong kuwi nek ngantuk, Ya ini, ya ini kok ngantuk. Ora oh, kena. <laughs> Ya Ayo ayo ayo. Bagong nek ngantuk elek kula. Monggo watake Bagong anggere ngantuk karo linggu, lambene mili. meso ora kuat terus aku wis mangsa bodho terus. Wah. Eh. Adem. Ya dulu ya dulu enggak nyai dulu kok kon melek de. Bogok, Nun, metu ngendi? Metal mriki. Iki sapa, Gok? kuwe niku ampun mang mek-mek niku purunan kula niku cok gedapan gampang tangi niku. Apa iya nggih? Ning arepa tok gugah aja meneh ming tok mek-meki kebugono mangsa tangiya kena daya penyirepan. Hmm. Oh, ana wong <laughs> kowe kok doting klitih nang kene iki apa kowe tenan. Kowe iki maling apa tunggak? Nek maling meneng wae, nek tunggak dehemo. Hmm, hmm, truk, maling, maling, maling. kesasar ketemplung peteran. Togok nun, ana wong ngoyak wong kok njuk balik meneh. Wong nika nglindur nika wau. Petruk garing bagong niku nek nglindur nggih ngoten nika. Nek nglindur tawu nggih oleh iwak tenang. Ning mangke nek pun kesel, krasa ngantuk nggih bali turu malih tesih celumut niku. Wis ora-ora kok. Kok banjir apa ya? Ono apa to iki mili tuwe saka kono. Oh, Bagong ngompol. Ketara ali oh aku. Wah, sarung ki nek nggo. Kemulan nangis ora kerasa. Derenge kene we men randha garing. iki oleh-olehane wong nganggep sok mangani petir ngombe bir. Ora kawane kok dot. Nglilar nglilir. Dene meneh. Padha mau kuwi. Kowe iki wong apa siwur? Nek uwang wong melengo wae nek siwur tekuk-tekuk ah mari dah bocah bundul ana maling mlayu ngidul dicegat bocah bundul ana bundul sarungku malah ilang digawa bundul ana kawane doe-doe wah jarikku disebut kak sak wanine mangkel aku ben kuangger nglilir colok mripate dene meneh malah godrei wis nglilira ayo nglilira kuangger kowe ndonga colok ayo ora gelem turu Hmm. sing siji ngulet. Togok, ayo togok. Ampun metu mriku. Ora apa-apa wis padha turu. Aku liwat ya ana sing ir. Tak golekane ngendi? Kok Bambang Senggolo. Mangesti marang daya mujizat. Amrih tinebih ro dumateng sambe kala. ngantos wonten burat moko ingkang mangertos marang lenggahira sang senopati. Dia matek beteng weji wesi kang mubeng-mubengi lenggahira Raden so animbulaken beteng wesi ingkang ngubengi lenggahira sang senopati ing riku sanalika katempuh daya dipanyirpan sangka raden loro trigangga anuman bisa kesupen sari senajan sari ketinggal meger-meger ke bisa diarani isih wungon ora kawis toro kalamu iku sari mung katon grenge kaya dene swaraning guntur Kocapo Raden Rotri Gunggo ingin masih wonten jabaning beteng mesin. Yes, tunggoro jagat manik ojo diwaku. Aku aneh temen tak ubengi kok beteng mesin ning kok kaya. Dini dudu sebaik ini tegesi dudu gawe ane manungso. Onong Sri Penganti Prabu Romo Ranono. Onong tinggil mau ya komplang. pamujan ya ora ana. Banjur lenggah ana ngendi gedaton komplang. Iki malah ONO beteng ingkang ana jroning gedaton. Wangune sinuwun Pancawati ana jroning beteng. Yo waton ONO sing bolong wae tak lebonan. Prisa beteng wesi rengko mung sak dom gedene bolong. Ewa semono Raden Roti Gongko bisa panjing ana jroning beteng wesi matek aji mrutus. thank you Senopati Pontowati sing jenenge Anuman. Wah, sembodo. Aning kok ya Prabu Rama ora Aduh, lan ora ketemu kepiye aku iki kok ora nampa duka. Ana ngendi sinuwun Prabu Rama? Sinari toko tapo. Wong agung ing wonten sak lebeting kanting gelung. mireng glendengi Raden Ratigangga denyana iku kengabdi Raden Anoman. Ingiriku medhar sabda padha sanalika kapireng marang Raden Ratigangga. Anoman, kowe aja goleki karo aku. Apa ya lali apa kepiye? Aku ana ing cukumane Astagina dumulung ana kancing gelungmu kelawan adikku Lesmana. Wah iki. pinter praja takon bisa kancing gelung tak cukup isi prabu rumak bali ono negara ngaleng ono daya apa ngumpuli sirahing kethek kok dadi aku kan toko kaya dene kena Prabu isa iki njaluk kajeni. Utapa Raden Ratrigangga bisa nolak sak liring kampuan. Bisa nangkis marang sak liring daya. Ya ujung wonten ngersani sang senopati. Rangsang kancing gelung cukup manik kena kaboyo. Wajar wonten ing praja ngalengkon diraja kabujung dening sang senopati Raden Anuman. Thank you. maling kok turu. Wah, kelalen iki mau. Gusti kula Prabu Rama Ital dipun pendhet wonten kancing gelung. Niki do digugahi ketek-ketek do digugahi maling kok koyake. Wah, karu-karuan. Wah, wis, reng, reng, reng. Kowe iki tangiyo, oh. kowe iki tangiyo, oh, reng. Kowe kuwi tangiyo. Oh. Kenapa ana maling? Maling sido njukuk cupu maning. Waduh, wis, wis. wiyetro kae eh, sing ngono dhewe ya. Wes rek barang keri. Payu kesusu susu. Gong, gong, gong. Gong. he, eh, eh, he. Ono maling, Gong? Hah? Ono maling. Wis tak pangan. Kene Wah. Kene yem. Aduh, jalah wis ketentu awar tuyem. Wong nek kok linduran kok. Wong awar ora kancane pirang-pirang lanang kabeh kok kene ya. Ana maling, ah, Ono maling. Yo kepiye iki kedadane? Kok ati nganti ana toling, toling. Doyak senggono, ketek-ketek digawe. Ayo, ayo. wong mereman ngono kuwi lagu sing banget teng temenanan kok ketek ponco wati ki do ora betah melek ming melek sewengi e. kowe maya turu e. oh iya ya Dek nene ya turu kok ngamuk-amuk wong. Gugai terus. Eh, Sugriwa. Eh, Kir, Kir. Sugir. Ger, iki wong nek turu kok. waduh Buka nggih, buka ampun ngebruk-bruke ngoten niku. Ana maling ora? Dos pundi? Ana maling. Waduh, ora karu-karuan. Sios mendhet Gusti kula Prabu Rama. Lah iya, waduh si luwun, si luwun, si luwun. Kae diwangi. Keponakmu ngoyak kae. Senggono. Heeh, hmm, wah, anuman, ditekel anuman. Ditekel anuman. Ditekel menyak aku. Ditekel ya ditekel ilmu melaku ki karo melek. menyak gak kue. Iki aku tuh kira tangi ki, ayo tangi orang. Tangi tuh, tangi, tuh, tuh, nun, nun, nun, tangi tuh tenggelam Ayo ngeliat maling, terus kundi, maling, maling, hmm, tuh ya. Maling Pancen mu nyauk, mu nyauk. Manila iki tunggal dene wetenge semene gedene. Wong lanang kok meteng. Bugang eh tangi Bung bung bung. Wong lemu wetenge muni. Lho, lho. Iki tangiya lho. Lho. aduh, aduh. Yo aduh. waduh wis wong nggugah wong kok didak sak kayange ana maling mendhet napa Gustimu Prabu Betara Rama Widaya ing Pancawati denda kalamunta iki ngopo iki kalamunta doyak kae anuman sing ngoyak cacing kanil iki racane cacing kanil iki buntute welulang wah iya nek sing cacing kanil pancen buntute ngubet tekan ae. Dadi mendem-mendem. mendene-mendene buka gong. Eh, tangi. Tangi, Nil. Wedura tangi po, Nil. Cenil. Eh, kok ora tangi iki njuk iki sok aneh banget. kesek kok kesete ra jamak ki. Yuk yuk yuk yuk yuk Sampeyan ku ampun sembrono ki lurah ya gugane aja kok wong disirami. Pile gugah ket mau ra tangi tangi. Nek digugah karo malah kowe wang dulan kon ngeploki kowe. Wonten apa? Ayo mari. Doya. Nggih. Dono. Nggih. Turu ae. Wong melek sewenge gebangeteng. Pendak tangi nek metu golek. <laughs> iki sing gondrong sapa terus kuwi nganu kuwi tapi kingken kuwi aja aja tok teraki gong nek kuwi lesu nyapet lho kuwi yuyu e kuwi tangane kuwi rak sapet kuwi apa iya pak iya kuwi nek go nyatut kuwi kan tonji tangi ora kowe ken ken ra tangi kewang le nggugah rekane no iki kepiye nalare ana wong wong gawang kok wong disumet ora sawang sulang ayo maling nggih wonten burat moha ae eh, ae eh, doya ketek ketek kabeh padha mlayu ayo ngoyak nggih sing cepet ya nggih nah ngono kire-kire nah. wis kabeh sing turu gugae gong ora gelem pangi amuk-amuk pancen aku paling diwedeni kok aku karo munyuk-munyuk. Ayo kowe penggede munyuk kok. Tutut deh, senggono sing nganti ketegel loh aja nganti luput lho nak. kacang aku iki aja tok tambui isih sedulurmu sing kena diarani kakang kawah adi ari-ari oh yen ngono kuwi sedulurku dhewe tunggal romo ibu iya aku yak maling kok malah kowe iki nemoni tuyul iki kepiye menika kadang kula piyambak yuk kowe jenenge sapa aku campes ah jan eh kowe ingon-ingone sapa eh kowe wong kok ngabluk ngabluk sing ngakon ora gelem ngalih ana piyayi tindakan sapa iki dulure anuman sedulur batin jenenge kakang kawah adi ari-ari ari-ari ku ya apa ngono kuwi ya jeneng ambien ari-ari ra bareng lahir karo Pak terus goreng ya ora umum bali kok iso ngegoreng kowe kena bakal nguyak maling tak tuduhi dalane nanging kowe kudu gelem minangkan penuwunku ora ketan setitik aku njaluk pangan iwak daging mentah Mang mantuk kok kengeri kok kilurah. Ayah ah, ini kisi ngono pasar buka ngendi. Udu oleh gawe manggulik ki ora ketan titik. Nek kene ditene. Aku wis ditepungan bapo liwak kok. Gimana man dicewu kok tukok kewak tak tekek nek kire iki wis. Wis eh, tak sekeletane terus tak nehke kene. kene. cuma aku tombok 500 ngatus iya mangke kula ijo liya ah iki wedhus iki iya eh gak dimam wah gapu sia iwak tirik kok lemi wedhus mirang-mirangke kowe gelem ora wah nek iki aku ra doyan ah ya wis tak pangane dhewe sembono nek kowe areng golek idurat moko sakwise kowe bisa minangkani peluwunku kowe mlaku omrene ora sah kesusu-susu ketemu karo Gustimu Prabu Rama mengko nek wis kowe ketemu sendang onong tengah ngalas banjur ana wong wadon ngangsu onong kuno gulantaran lantaran nggon ketemu marang gustimu Prabu Rama nek ngono tak estokake kan dadi ngendi kamu yo dinarito sang resi jampes ilang kakedepakan mapan iku isih kadang lo Raden senggono. manuk semua marang hanggan lo sang senopati mudut dan yuk wimbing kekuatan mayang sadar. Wadai bejo kemayang. Saiki ngendi wujude Prabu Rama? Kesih wonten salebetipun tuku manik. Menika kemawon wau wonten kancing gelungipun wanara. Yen pancen nyoto, ayo suwangi Kanjeng Rama karben bombong penggali Kanjeng Rama. Ngurep hmm. pancen ana bejane kowe bisa napa kalenggan oleh Praja Ngalengka Diraja. Besok tak duduke bapakmu ngestu padha kula diraken. Kumande. Paman Yoga kula pun bukis duwi. Kuwi bareng-bareng karo adimu duwi Rama wangunipun kadang kula bukis wonten bejalipun. Padha slamet lakumu yen ambi pangestunipun Rama kados mboten kirang tunggal mlaku. Kuwi sapa kuwi? Menika adhi kula Punara Trigangga. Dudu munyuk Pontowati sanes. Wah, tak kira nek kethek Pontowati kuwasno aku deg-degan. Malah ngaturi wuninga derengan tos kula temandang adi kula loro trigangga ing saged dusta Prabu Rama tuwin lesemono. Woi. <laughs> Lah saiki ana ngendi wonge sing jenenge wong kangkik Prabu Rama karo Cedhis Lesemono. Wonten salebetipun tupu manik atom. Wis bukan tak delok wujute. Kepiye tayare sawise ngadep ana ngarepan aku ngestoaken dawuh. lan banjur adimu loro tiga akhir tembe bakal tak muktekke ana negara ngalengkon diraja kene tak jajarke karo jeneng sira iki Dimas Kulo kowe batal nampa kamukten matur sewu semban yen Rama badhe mbuktaken menika kepareng lajeng kula buka tuku maneh astagina sing ati-ati